Hey, hey, hey, nego! Você está na sintonia da sua rádio Êxodos. Eu, DJ Nel, comandando o melhor da Black Music. São 23 minutos de um novo dia. O japonês de Rosana manda um salve para os exemplos, Chiquinho, pro Cal, pro Ribeiro, Tício, Zulu e o Serginho. Valtinho da Sabim manda um salve aí pro Vandão da Vila do Sapo. E a Kiara do Imbu manda um abraço para a Viviana do Sadi. É, Papau do Parque manda um salve aí pros manos da 50, né? E a é Adriano do Tamonho manda um salve aí pra rapa do sujeito suspeito do bar na panela. E para você que está pensando em fazer um peão, pegue seu bombojá e sua touca, porque faz 10 graus em São Paulo. A lua cheia clareia as ruas do Capão. Acima de nós, só Deus humilde, né? Não, né? Não saúde mulher e muito som. Vinho branco para todos, o advogado bom. <laughs> Esse frio tá de fuder, terça-feira é ruim de rolê, vou fazer o quê? Nunca mudou, nem nunca mudará. O cheiro de fogueira vai perfumando o ar. Mesmo céu, mesmo CEP, no lado sul do mapa. Sempre ouvindo um rap pra alegrar rapa nas ruas da sul. Eles me chamam Brau, maldito vagabundo, mente criminal. O que Toma uma taça de champanhe, também curte Desbaratinado, na tutti-frutti Fanático, melodramático, bom vivão Depósito de mágoa, quem tá certo é o Saddam hum, Playboy bom é chinês, australiano Fala feio e mora longe, não me chama de mano E aí, brother, hey, uhul. Pau no seu c... Três vezes, eu sofredor, odeio todos vocês bem de marciais que eu vou de Sig Quero sua irmã, seu relógio tá guerral um ponto se pá. Dá pra catar e pra quebrar de gastar antes do galo cantar. Um triplex pra coroa é o que malandro quer. Não só desfilar de Nike no pé. Oh, vem com a minha cara e o din-din do seu pai. Mas no rolê com nós cê não vai. Nós aqui, vocês lá, cada um no seu lugar, entendeu? Se a vida é assim, tem culpa eu se é o crime ou o creme. Se não deves, não teme. As perversas se orista, e os inimigos tremem. E a neblina cobre a estrada de Tapecirica. Sai, Deus é mais, vai morrer pra lá, zica. Não adianta querer, tem que ser, tem que pá da ponte pra cá. Não adianta querer ser, tem que ter pra trocar. O mundo é diferente, da ponte pra cá. Tem que ser, tem que pá. O mundo é diferente, da ponte pra cá. Não adianta querer ser, tem que ter pra trocar. Outra vez nós aqui vai vendo. Lavando o ódio embaixo do sereno. Cada um no seu castelo, cada um na sua função, tudo junto cada qual na sua solidão. Rei, hey, mulher, mata Mary Jane, impera. Dilui a rádio, solta na atmosfera. Faz da quebrada equilíbrio ecológico E distingue o Judas só no psicológico Hop, filosofia de fumaça, analise Cada favelada é um universo em crise Quem não quer brilhar, quem não mostra quem Ninguém quer ser coadjuvante de ninguém Quantos cara bom no auge se afundaram por fama E tá tirando 10 de Havaiana E quem não quer chegar de ronda preto em banco de couro E ter a caminhada escrita em letras de ouro A mulher mais linda, sensual e atraente Da pele cor da noite, lisa e reluzente Andar com quem é mais leal, verdadeiro Na vida ou na morte, o mais nobre guerreiro O riso da criança mais triste e carente Ouro e diamante, relógio corrente Vem minha coroa, onde eu sempre quis pôr De turbante e chofé, uma madame na dor Sofrer pra que mais o mundo jaz do maligno Morrer como um homem e ter um velório digno Eu nunca tive bicicleta ou videogame Agora eu quero um mundo igual cidadão Kane da ponte pra cá, antes de tudo, é uma escola. Minha meta é 10, 9,5, nem enrola. Meio ponto a vez. Hum, e morre um, meio certo não existe true, ditado é comum, ser humano perfeito, não tem mesmo não, procurada, vivo morta, perfeição. Errare, humano, este, grego-troiano, latim, faz pra mim, fi de baiano. Mas se tiver calor, quentão no verão. Cê quer dar um rolê no capão, daquele jeito, mas perde a linha fácil, veste a carapuça, esquece esses defeitos no seu jaco de camuça. Jardim Rosana, três estrelas em Bé. Santa Teresa, Valo Véi, Dom José. Parque, Chácara, Lídia, Faz, Fundão, muita treta pra Vinícius de Moraes. Uma dieta outro. Cê não entendeu, cada um na sua função. Crime é crime, eu sou eu. Antes de tudo, eu quero dizer, pra ser sincero, que eu não pago de quebrada. Mulo ou banca forte, eu represento o sul. Conheço louco na norte, no 15, olha o que fala. Perus, chicote estrala. Ridículo é ver os malandrão vândalo. Batendo no peito, feio, fazendo escândalo. Deixa ele engordar, deixa se criar bem. Vai, pum, e é com nós, superstar, superman, vai. Palmas para ele, digam rei, digam ho. Novo personagem pro o Show. Mas firmão, né? Se Deus quer, sem problema. Vermes e leões no mesmo é ecossistema. Cê é cego, doidão, então baixa o farol. Hey ho, cê quer o que com quem, Joe? Tá marcando, não dá pra ver quem é contra a luz. Um pé de fogo ou inimigo que vende capuz. Ei, truta, tô louco, eu tô vendo miragem. Um Bradesco bem em frente da favela é viagem. De classe A da TAM, tomando JB. Ou viajar de BG é pro 92 DP. Viajar de GTI quebra banca. Só não pode viajar com os mãos branca. Senhor, guarda meus irmãos horizonte cinzento. Nesse capão redondo, frio, sem sentimento. Os manos é sofrido e fuma um sem da guela. É o estilo favela e o respeito por ela. Os moleque tem instinto e ninguém amarela. Os coxinha cresce os olhos na função e gela. Não adianta querer, tem que ser, tem que tá. O mundo é diferente, da ponte pra três da manhã. Eu vejo tudo e ninguém me vê. Subindo o campo de fora, eu, meu parceiro Dinho, ouvindo Tupac, tomando um vinho, vivão e consciente. Aí Batatão, Pablo, Neguinho Emerson, Marquinho, Cascão, Johnny MC, Sora, Marcão, Pantaleão, Nelito, Celhão, Ivan, Di, sem palavra, irmão. Aí os irmãos do Pantanal, a Rapa do Morro, e aos que estão com Deus, Beda, Jai, Edi, 16, Ed, um dia nos encontraremos. A selva é como ela é, vaidosa e ambiciosa, irada e luxuriosa. Pros moleques da quebrada, um futuro mais ameno, essa é a meta. Pela fundão, sem palavras, muito amor. Firmeza total, vagabundo!